badaikze badela urte guziz feria bat eletan? Bai, bai, zeko txapeldeketetik, ekin eta argdiekin. Bai, deia joan nahi zaitarekin. Ba, badira potiokainitz eta eta horako zainit. Uh, e, adib, bat, barba, izaiten alda zaldi bat uh, e, iru bildotzen kontra, mm potioka bat, uh, eh, diru pixka baten kontra. Zek, um, jatuan tratuan hartzen, negoziatzen, pixka dauzak mexikako gaiteko? Bai. Bai, ekainez badaki. Nako badaki, ontsa. Biziki ongi. adibidez, nire itatamekin egiten du tratu batzuk. Karta batzuekin ekainak ere lortzen du esainak eta honak egiten. Egiten du jatu batzuk eta batzutan egiten du espainolak eh, frantxe baina ez dut erakusten. Gezuketan bai, hartzen zira pixkat, edo? Pixkat naiz, eta gero nire itotamekin, adibidez, nire ama joiten denan bitaian, egiten dut triste balin banintza bezala, eta galde egiten dut nire amarik kartak, eta ez dut egiten nire itari ere galde egiten dutarak kartak. Ezin ozketa, potxokak eh, erosi hola, Bai. Bai. bai. Zaldiak nahi dutuzu potxokak baina? Zendako? Be, zenta bat ditugu anitza astoetan nahi nukeen txatu zaldian igotzen. Uh -huh. uh, Dei egin edut tratu bat uh, ekainekin eta iru irabeteren buruan emanazuen gauza. Uh. Emazten bortizkeriaren kontrako eguna eta da... Um, mm, de, eh? Katxa? Katxa ez ez zer pentsatzen duzu? Ba, pentsatzen dut nerskak eta mutikoak berdin balio dutela, badituztela laike gauza diferenteak. Kalitate desberdinak bat ditugu, baina batzuak kreten dute zuzuak girela eta beste kreten dute zuzuak girela. Ba, ni pentsatzen dut, ebe berdinak girela eta eta berdin balio dugula eta Eta lehen bat maiten dut pixka bat, ez dela ongo, zintzitu, neskak zintzitu zela egin gauz batzu mutikoak ez egiten ustela, Eta zozo atxe maiten dut hori, eta atxe maiten dut, behorain gauzak egiten arituzte, beraz, behongi da. Lanean batzutan lan beraren dako gehiago padagatu dira gizonak emazteak baino. Hori atxe maiten duzu justua dela edo ez da justua? Be, atxe maiten dut ez dela sobera ongi zenta berba ha ah, ebe lan batzuetan neskek mutxikoak baino gehiago lan egiten aldutela. Horritarazten dirazu, lehen mutikok duiten izira eta eh, neskek za, zapetak garbitzen. Eta orain onola da? Ez, matzutan bain ere etxan. Uh, gehienetan nik ditut tiltzen euli guztiak, zenta baituko marmela eta nera makaiten du barxera garbikita, zapetak garbitu, hogeak aldatu, kodena, eta bitartan nera eta ari da garra irakurtzen. <laughs> Be, orain, eh, latzen da, ena eta iten du baselak, hogeak garbitu, eta dena, ama garbitzen du pixka bat etxea, ni okupatzen naiz kanpoan grabiketa egitea, eta ene gatua justetan mm. kanpoan. Zuek, handiago izan entzire estelarik, etxean eh, lanak eh, partekatuko dituzue, edo dena bestari utziko? Ebe, ebe, eh, mm, e, parte bat at emazteak eta bestea mutikoak. Be, Nik nire nahi dut bakarrik bizi ordoan <laughs> denenetako. Entzun dut, mintzatzen, gonobletaz. Eta, hango hau entzun duzu ez egin duen? Ebe, pubizita eta nahi duken du, eta nahi duzak jarborak. Hai, beste gaitu zure? Eta badak zuzen egiten duen hori? Bai be ba nahi duelako natura, natura gehiago zaitea. Sobera gastatzeko eta mundu bizitzeko. Ideia askitsa piskatona eta bietarik. Txarra ebe zenta gero ez dira magasinak txubera zagutuak izanen eta ez dakiten horre joan erosteko gauzak. Eta ona ere zen Ebe natura bizitzeko ere. Ideia hona da, salgu, eh, ez da biziki biziki honaz, eta batzuk uh, ari dira lanean publizitateak iteko, eta gero ez dute gehiolanik. lanik. Txemaitzen duzu, hemen sobra publizitate badela, dela? Itxasru eta inguruetan? Ez. Ere zat Bai, nik bai. Eta biziki ongi atxemaiten dut bere ideia. Ideia hona da, eta hola diru gehiago atxikiten dute, ezta egana zuten ziru diru berdela hori zartzeko. Gainera, film erdietan bada publizitatea eta espergarria da, eta luzaz irauten du. Eh, e, botzutan batzutan da, beti zartzea publizitateak, gero lantegia hundiak etxiko dira, gero iten lugu alde batean on hona da, eta beste aldean ez da hona, eta... Ege, hundi buruz eh, guti bada hemen.